Mazliet par mūsu vēsturi. Kā tad mūsu apvienība ir veidojusies? Paši pirmsākumi ir 1993. gadā. Tie ir agrīni atmodas gadi, kad no Latvijas pirmo reizi devās svētceļnieki uz Lurdu un atceļā iegriezās Čenstohovā. Un lūk, kāda svētceļniece tur dabūja vienkāršu lapiņu poļu valodā – ar aicinājumu poļu tautai veidot nemitīgu rožu kroņa lūkšanas mūri ap savu tēvzemi. Katrs izvēlas vienu stundu nedēļā, vienu stundu, tas nav katru dienu, dienā vai naktī, lai veidotos nepārtraukta nemitīga lūkšana. Un, kad viņi bija iedavusi šo lapiņu, lai iztulkotu, mums arī sirdis aizdegās par Latviju. Vai tad Latvijai tāds lūkšanu mūris nav vajadzīgs? Ir vajadzīgs, joprojām ir vajadzīgs, un šobrīd pat vēl vairāk ir vajadzīgs nemitīgs lūkšanu mūris. Lūk, mēs šodien turpinām to, ko vakar iesāka jau šeit Rādio Marija - lūkšanu nakti par Latviju. Mēs turpinām, jau 30 gadus norit šī nemitīgā lūkšana bez skaļas reklāmas, bet katrs kaut kur savā Latvijas pilsētā vai ciematā, savā mājās, dārzā lūdzās rožu kroni savā izvēlētajā stundā. Bet mums nebija garīgo vadītāju. Un, lūk, 1994. gadā toreizējais uh, Dominikāņu tēvs, tagad emeritētais biskups Vilkāms Lapelis, iepazinies, ka ir tāda vienkārša burtnīciņa, kur ir sarakstīti rožu kroņa lūdzēji noteiktās stundās. Viņš teica šos ļoti svarīgos vārdus, es to varu vadīt, un tieši viņš iedibināja ikmēneša pirmo sestdienu šis, šos salidojumus, kā mēs tos saucam, kad pulksten 12. mēs tiekamies svētajā misē, pēc tam ir rožu kronis kopīgs un pēc tam arī sadraudzības agape. Un tā jau 30 gadus. Un var teikt, ka mūsu dzimšana bija pie svētā Dominika kājām, jo toreiz tagadējā Terēzes draudzē, svētās Terēzītes draudzē, Altāra glazna bija svētais Dominiks, un turpat blakus katoļu ģimnāzija arī bija Dominikāņu klosteris. Un tas ir zīmīgi, jo kā izrādās, kāpēc tieši Dominikāņi vada eh, rožu kroņa šo kustību vai brālību, Visvētāko rožkroņu brālību ir nodibinājis Dominikāns Alens de la Roša jau 1470. gadā, un rūpes par šo brālību vēl joprojām ir viens no Dominikāņu ordeņa īpašajiem pienākumiem. Un 2004. gadā mūsu ilgadējais kapelāns, nu jau mūžībā tēvs Alberts Jānis Aglonietis izstrādāja arī rožkroņa brālības statūtus, un viņa vīzija bija, ka būtu Aglonas dievs filmātes rožkroņa brālība. Pagaidām tā vēl ir tikai vīzija. Un viens no fragmentiem skan tā. Visi, kas katru dienu lūdzas vismaz vienu rožkroņu noslēpumu, caur divmātas rokām saņem ļoti bagātas žēlastības. Tomēr tie, kas ņem dalību tautas nemitīgajā rožkronī un vienu stundu apzinīgi izvēlēto. Tas ir no Mateja 26,40, kur Jēzus Getsemanes dārzā saka, vai jūs vienu stundu nevarējāt būt ar mani nomodā. Tātad palikt nomodā ar viņas dēlu, lūgšanā, iemanto sev un citiem nesalīdzināmi lielākas žēlastības. Uh, Un mēs ļoti aicinām jaunus dalībniekus. Ir divas lietas, tātad gaidām jaunus dalībniekus, lai pieteiktos. Un arī aicinām tos, kuri kādreiz ir iesaistījušies, bet, ziniet, tad vēl nebija arī tie mobīlie telefoni. Daudziem tagad ir mājas telefoni atslēgti vai mainīti. Lūdzu, lūdzu, tie, kas jūs klausāties! Jo mums tie saraksti ar vienu ir jāatjauno. Mēs nevaram ar tiem pašiem vecajiem sarakstiem, jo daudzi simti jau ir aizsaukti mūžībā. Un, lai tiešām būtu katrā stundā, un šobrīd tas tā ir, kad katrā stundā būtu kāda grupiņa lūdzēju, kas aizlūdz par Latviju, bet Latvija esam mēs paši un, protams, ietverot arī savas vajadzības, savu draugu vajadzības, visas tās problēmas, kas mums ir. Tātad lūdzu sazināties ar koordinātoru. Tātad nosaukšu telefonu 26 10 27 94. Bet informāciju par mums var atrast jebkurā katoļu kalendārā. Tur kur ir laju apvienības. Un lūk, tagad kopā liels prieks ar visiem Latvijas rožkroņa lūdzējiem, ar tiem, kas ir šeit klātienē, ir ieradušies gan no cēsīm, no ogres, no jelgavas, no pļaviņām, un vēl <laughs> laikam daudzi citi, un pārsvarā tie, kas jau te tuvini, tuvāk dzīvo, bet arī sveicam visus tos tālumniekus, gan Krāslavā, Valkā, uh, Vīļākā mums arī liela grupiņa ir. Visus, visus sveicam Ventspilī, Liepājā, protams, un, un daudzās citās vietās, jo kopumā mums ir diacēžu ietvaros, no Rīgas diacēzes ir ietvertas dalībnieki ir no 46 draudzēm, Jelgavas diacēzē 20, no 25 draudzēm, Liepājas diacēzē no 19 un viena ir no Luterāņu draudzes, no Rucavas, Rezeknes Aglonas diacēzē 65 draudzes pārstāvēts. Nu, kopumā gandrīz 50% eh, 10% ir ietverts. Bet, protams, kaut ir kur vēl. Un tātad gaidām jaunus dalībniekus. Tātad divas lietas - gaidām jaunus dalībniekus, iesaistieties, nebaidieties. Un otrkārt, arī tie, kas ir iesaistījušies, nu pārbaudiet, vai jūs esat jaunajos sarakstos. Un tagad lūksimies Dievmātes godam rožkroni. šajos sarakstos ir dažas stundiņas, kur ir divi cilvēki pierakstīti, ir tādas stundiņas, kur ir 15, 16, ļoti dažādi ir. Ja patiešām ir iespēja atjaunot sarakstu, būtu ļoti labi. Oficiāli mēs esam vairāk nekā tūkstots cilvēku. Yeah. Tas ir ļoti daudz. Šeit mēs esam mazā daļiņa. Cik daudz vēl klausās Radio Marijā tagad un vienkārši lūdzas kopā ar mums. Tāpēc sāksim mūsu lūkšanu. Jo vairāk cilvēki, jo vairāk cilvēki lūdzas, tā lūkšana ir arī spēcīgāka priekš mums pašiem, lai tas mūs stiprina. Dieva, Tēva un Dēla un Svētā garā vārdā. Amen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā amen. Uzmodināsim sevis dievišķos tikumus, kas ved mūs uz mūžīgo dzīvi - ticība. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilna kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Cerība. Es izsveicināta Marija, žēlastības pilna kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Amen mīlestība. Es izsveicināta Marija, žēlastības pilna kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen! Pirms rožu kroņa lūksimies Dievmātes nodomā, kā pārlūdzot par viņas bezva, par ievainojumiem, kas ir sagādāti viņas bezvainīgajai sirdī. Jo katra mēneša pirmā sestdiena ir arī šis lūgums, lai mēs pārlūgtu, jo Dievmātes sirds nemitīgi tiek ievainota un tāpēc iesākam ar lūkšanu Svētā rožu kroņa karaliene. Esam uz ceļiem, lai pirmajā mēneša sestdienā lūgtos rožu kroni, kā tu vēlējies. Ar to vēlamies gandarīt par saviem, mūsu tuvinieku, tēvzemes un visas pasaules grēkiem. Vēlamies lūgties īpaši par tiem, kuri no Dieva ir aizgājuši vis tālāk, un kuriem visvairāk ir vajadzīga viņa žēlsirdība. Palīdzi mums, lai mēs atcerētos par šo nodomu, kurā tu mūs lūdzi lūgties. Palīdz ar šo rožu kroņa lūgšanu gandarīt par visām tavas bezvainīgās sirds un Jēzus visvētākās sirds ciešanām. Un šodien pārdomāsim un lūksimies sāpīgo daļu un to darīsim kopā ar Fatimas ganiņiem, izmantojot Fatimas Lūcijas atmiņu grāmatu, kā arī kādreizējā Liepājas bīskapa Antonija Urpša grāmatu par Fatimu, Fatimas atklāsme. Kristus ciešanu noslēpumi. Pirmais noslēpums Kristus lūgšana olīvu dārzā. Jēzus ceļos nometies lūdza Dievu sacīdams: Tēvs, ja tu vēlies, atņem šo biķeri no manis, tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Nāves baiļu pārņemts, viņš lūdza Dievu jo karstāk, un sviedri kā karstas asins lāses ritēja par viņa dievišķo vaigu. Baiļu pārņemti cilvēki mēdz rīkoties dažādi. Īpašas ir nāves bailes, kad mūsu dzīvība ir briesmās. Pēteris baiļu pārņemts nodot kungu, lai gan pirms tam sola nekad ne mūžam viņu neatstāt. Jēzus nāves baiļu pārņemts lūdz Dievu, jo karstāk, kā rīkojās Fatimas bērni. Situācijā, kad bērni ir iemesti cietumā, iecirkņa priekšnieks Velti pūlējies sasniegt mērķi, panākt, lai bērni atklāja noslēpumu, kļūst ārkārtīgi niknis un apsola, ka ir jau sagatavots katls ar verdošu eļļu, kurā tos iemetīs. Mazie vizionāri trīcoties bailēm, tomēr iztur. Kad jacinta tiek aizvesta, Francisks saka Lūcijai, kad mūs nonāvēs, mēs aiziesim uz debesīm. Ak, Kaut tikai jacinta nenobītos un neatklātu noslēpumu. Es par to tūlīt lūkšu Dievu. Lūksimies, lai smagu pārbaudījumu brīžos Dievs dāvā mums stipru paļāvību, uz viņa apredzību, un ticība un lūkšana, lai ir stiprais vairoks baiļu pārvarēšanai. Šo noslēpumu lūksimies kopā ar Zintu kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen! Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen! Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte! lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi! Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem! tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem! Amen tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem! Mm tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem! tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Es sveicināta Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem. Tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr. Un mūžīgi mūžos amen. Marija bez pirmsimtā grēka ieņemtā. Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mans Jēzu. Piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība. Jēzu mūs pieminī, kad tu būsi savā valstībā. Jēzu mūs pieminī, kad tu būsi savā valstībā. Otrais noslēpums - Kristus šaustīšana. Pilārs atkal uzrunāja tautu un sacīja: Ko tad jūs vēlaties, lai es daru ar jūdu ķēniņu? Bet pūlis kliedza sit viņu krustā, un Pilārs, vēlēdamies ļaudīm iztapt, atlaida tiem barabu, bet Jēzu šaustīja un nodeva, lai viņu sistu krustā. Jēzus pacieš šausmīgas sāpes šaustīšanas laikā. Karavīri bez žēlastības plosa pestītāju svēto miesu, Jēzus kandara par cilvēku grēkiem. Patimas bērni, vienkāršie ganiņi, pirmajā diamātes parādīšanās reizē 1917. gada 13. maijā arī pilnībā uztic sevi dieva gribai Kad skaistā jaunava par savas parādīšanās iemesliem teica šādus vārdus: Vai jūs gribat labprāt nes dievam upurus un uzņemties pacietībā ciešanas, kādas viņš jums sūtīs, kā gandarījumu dievišķai majestātei par daudzajiem grēciniekiem, lai atgrieztu tos pie dieva? Vai jūs gribat gandarīt par cilvēku zaimiem un lāstiem, ar kuriem viņa apvaino visvētākās jaunavas Marijas bezvainīgo sirdi? Jā, atbild Lūcija savā un pārējo bērnu vārdā. Šī atbilde nozīmē pilnīgu, ar uzticību un uzupurēšanos saistītu sevis atdošanu Dieva gribai. Bērniem nākas daudz ciest, pat no tuvākajiem. Lūcies māte netic un soda meitene par melošanu, sākumā izsmieklis zobgalība no apkārtējiem, vēlāk parādoties svētceļnieku pūļiem. Zeme tiek nomīdīta, padarīta neauglīga un vaina tiek uzkrauta. Lūcijai, ja gribi ēst, tad tagad te prasi dievmātei tādi izteicieni, kā šķēps durmeitenes sirdī bet viņa pacieš un vēl vairāk. Bērni paši to neapzinādamies pielieto tādus miesas mēdēšanas līdzekļus, kādus pirmajos gadsimteņos praktizēja visstingrākie gandarītāji. Nesā apjostas, asus striķus, labprātīgi šausta sevi ar nātrēm, atdot ēdienu citiem bērniem, labprātīgi cieš sāpes un slāpes, gandarot un pārlūdzot Jēzus un Marijas bezvainīgās sirdis par grēcinieku atgriešanos. Lūksimies, Kungs, dod mums izturību labajā un pacietību un žēlsirdību, dzīvot saskaņā ar taviem likumiem. Lūksimies kopā ar Genovefu Dortāni no Cēsīm. Tēvs mūsu, kas esi debesīs. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā amen. Es esmu sveicināta Marijā, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen! Es esmu sveicināta Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen! Es esmu sveicināta Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi! Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen! Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi! Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen! Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen! Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi! Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen! Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi! Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā Āmen. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr ir un mūžīgi mūžos amen. Marija bez pirmdzimtā grēka ieņemtā. Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība. Jēzu mūs pieminī, kad tu būsi savā valstībā. Jēzu mūs pieminī, kad tu būsi savā valstībā. Trešais noslēpums - Kristus kronēšana reišķu kroni. Un kareivji nopinuši kroni no ēršķiem, lika to Jēzum galvā un niedri viņa labajā rokā. Un tie viņa priekšā ceļos mezdamies, nirgājās, sacīdami: Es esmu sveicināts, jūdu ķēniņ. Līdzās Jēzus ciešanām cieta arī viņa visvētā māte. Arī viņas sirdi caururbas sāpju zobens kādā atklāsmē Lūcijai visvētākā jaunava Marija saka: Skaties, manu meitiņu, uz manu sirdi, kur ar ēršķiem apvīja nepateicīgie cilvēki, un ar zaimiem un nepateicību to caurdur katru mirkli. Mēģini tu vismaz mani mierināt un stāsti citiem. Visi, kas katra mēneša pirmajā sestdienā piecus mēnešus pēc kārtas iespie grēksūdzes, saņems svēto komuniju, lūksies piecus rožkroņu noslēpumus un 15 minūtes meditēs par rožkroņu noslēpumiem, saņems manu žēlastību. Tāds ir Dievmātes apsolījums. Ikvienam, kas ir uzupurējies visvētākās jaunās Marijas bezvainīgajai sirdī, kas pēc iespējas katru dienu lūdzas rožu kroni un kas mēneša pirmajās sestdienās ziedo pašuzupurējoties par grēciniekiem, Dievmāte ir apsolījusi sevišķu palīdzību bēdās un nelaimēs, bet īpaši nāves brīdī Ja cilvēce sev uzupurēs viņas bezvainīgajai sirdī, pasaulē nāks miers, daudz grēcinieku atgriezīsies pie dieva, un arī Krievija atgriezīsies pie svētās ticības. Nepaliksim kurli, dzirdot šo diamātes, rožu kroņa karalienes vēstījumu bet atbildēsim uz to ar dzīves labošanu, gandarīšanu par grēkiem un ar pašuzupurēšanos, lai viņas bezvainīgās sirds varētu triumfēt un lūksimies arī visos tajos nodomos, kuros mums lūdza palūkties, it īpaši par kustību, kur arī tagad gavēņa laikā kustība par dzīvību, lai tās nedzimušo bērnu dzīvībiņas tiktu glābtas. Fatimas rožu kroņa karaliene, lūdzies par mums un par mūsu dzimteni mīļo Latviju. Lūksimies kopā ar dzintru. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, <clears throat> lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem! tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi! Tu esi svētītas starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! esi sveicināta Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā Āmen! Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen! Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā Āmen. Es esmu sveicināta Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte! lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Es izveicināta Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem! tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam! Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos āmen. Marija bez grēka ieņemtā. Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Māns Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns. uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība. Jēzu mūs pilnīgi! kad tu būsi savā valstībā, Jēzu mūs pieminīt kad tu būsi savā valstībā. Ceturtais noslēpums - Kristus ceļš uz Golgātu. Kungs Jēzus, nesdams savu krustu, gāja uz to vietu, kas saucās galvaskausa vieta, bet ebrejiski Golgāta. Pestītājs atnāca, lai vispilnīgāk izpildītu debesu tēva gribu līdz pat krusta upurim Golgātā. Katrā dzīves brīdī arī mums ar visiem dvēseles spēkiem jārīkojas tā, lai mūsu griba būtu pilnīgi saskaņota ar Dieva gribu. Tas ir visīsākais un drošākais ceļš, kas ved uz Kristus valstību. Tas ir pazemīgas un bērnišķīgas ticības, stipras cerības un karstas mīlestības ceļš. Atklāsmē klosterī Patimas Lūcijai pestītājs teica: Upuris, kuru es no ikviena prasu, ir savu pienākumu pildīšana un paklausība maniem likumiem. Tāds ir gandarījums, kuru es tagad gribu un pieprasu. Var droši teikt, ka Fatimas bērni jau no mazām dienām atbilda šīm prasībām, strādīgums, vienkāršo ticības patiesību pārzināšana, mīlestība pret rožu kroņa lūkšanu, tas bērnos jau tika ieaudzināts agrīnā vecumā. Uzticīgie Marijas bērni, Fatimas ganiņi, gāja pa to pašu ceļu, pa kuru bija gājis pestītājs, un pa to pašu ceļu, pa kuru bija gājusi pazemīgā kunga kalpone, vissvētākā jaunava Marija. Arī mums katram jānes savs krusts. Lūksim, lai Marija palīdz mums sekot Kristum un aizlūdz par mums pie sava dēla. Šo noslēpumu lūksimies kopā ar Benitu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Nu, mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā amen. Es esmu sveicināta Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā Āmen. Es esmu sveicināta Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā Āmen. Es esmu sveicināta Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Es esmu sveicināta Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi! Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Es esmu sveicināta Marija! žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Es esmu sveicināta Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen! Es esmu sveicināta Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi! Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā Āmen. Es esmu sveicināta Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Es izsveicināta Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi! Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Es esmu sveicināta Marija! žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen! Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam! kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen! Marija, bez pirms, pirms dzimtā grēka iedzimtā. Lūdzi par mums, kas steidzamies pie tevis. Mans Jēzus, piedodi mums mūsu vainas, pasargā mūs no ēles uguns un aizved visas veseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība. Jēzu, mūs pieminī, kad tu būsi savā valstībā. Jēzu, mūs pieminī kad tu būsi savā valstībā. Piektais noslēpums - Kristus ciešanas un nāve pie krusta. Nonākuši vietā, kas saucās Kalvārija jeb Golgāta, tie sita Jēzu krustā un tāpat divas slepkavas, vienu pa labi, otru pa kreisi no viņa. Bija ap sesto stundu, un tums iestājās līdz pat devītajai stundai Saule aptumšojās, un priekškars sveitnīcā pārplīsa vidū pušu. Un Jēzus sauca skaļā balsī: Tēvs, tavās rokās es atdodu savu garu, un to teiktams viņš izdvesa garu. Jēzus mīlēdams savējos, mīlēja tos līdz galam. Arī Fatimas bērni savu labprātīgo apņemšanos pacietībā panest ciešanas kā gandarījumu par grēcinieku atgriešanos izpildīja līdz galam. Jacinta un Francisks nomira pēc saslimšanas ar tā saukto spāņu gripu, pacietīgi panesot slimības izraisītās sāpes un komplikācijas. Saņemot pēdējos svētos sakramentus, Francisks skaidrā apziņā un ar ārkārtīgu dievbijību teica savai mazajai māsiņai Jacintai: Es šodien esmu laimīgāks par tevi, jo manā sirdī ir apslēptais pestītājs. Viņš aizgāja mūžībā 19. gada 4. aprīlī, vēl nesasniedzis pilnus 11 gadus. Jacintai bija jāpiedzīvo vēl lielākas ciešanas, pārciešot bezcerīgu operāciju un paliekot vienai slimnīcā. Kādu dienu pirms aiziešanas slimnīcu viņa teica Lūcijai: Man ir vislielākais prieks par to, ka varu pestītājam teikt, es tevi mīlu. Kad es šos vārdus atkārtoju biežāk, es jūtu savā skrūtīs uguni. Ak, kā man gribētos šo uguni izdalīt visiem cilvēkiem! Jacinta aizgāja uz debesīm 1920. gada 20. februārī. Viņai bija nepilni desmit gadi. Lūcija nodzīvoja garu mūžu. Viņa nomira 2005. gada 13. februārī klosterī un viņas pēdi, un Jacintas pēdējie vārdi bija Lūcijai. Mēs nekad vairs neredzēsimies. Lūdzies daudz par mani, līdz es nokļūšu debesīs. Tad es lūgšos par tevi. Nevienam neatklāja noslēpumu, pat ja tevi gribēs nogalināt. Mīli Jēzus un Marijas bezvainīgo sirdi un daudz upurē par grēciniekiem. Lūcija palika kā lieciniece Un arī šobrīd šīs liecības Fatimas bērnu mums ir ļoti svarīgas. Un lūksimies, lai arī mēs saglabātu ticību un uzticību līdz galam, lai mūsu mīļā diamāte aizlūdz par mums pie sava dēla. Un lūksimies kopā ar baidu. Tēvs mūsu! Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā bet atvestī mūs no ļaunā. Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Es sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Es esmu sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem. Tagad mūsu nāves stundā Āmen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen! Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem! tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi! Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen! Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos āmen. Marija bez grēka ieņemtā, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis, mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas Pasargā mūs no elles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība Es ticu uz Dievu, visvarano tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, viņa vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs sēž pie Dieva visvarenā tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen! ir ieraisām. Ja Kriste, leison, kirie, leison. Kristu klausī mums. Kristu uzklausī mūs. Dievs Tēvs no debesīm. Apžēlojies par mums. Dievs Dēls pasaules pestītājs. Apžēlojies par mums. Dievs Svētais Gāras. Apžēlojies par mums. Svētā trīsvienībā viens vienīgs Dievs. Apžēlojies par mums. Svētā Marijā. Lūdz par mums. Svētā Dieva dzemdētāja. Lūdz par mums mums! Svētā jaunava, jaunava! Lūdz par mums! Kristus māte, lūdz par mums, Baznīcas māte, lūdz par mums, Dieva žēlastības māte, lūdz par mums, Visskaidrākā māte, lūdz par mums, Visšķīstākā māte, lūdz par mums, Neaizskartā māte, lūdz par mums, Nevainīgā māte, lūdz par mums, Vismīļākā māte, lūdz par mums! Brīnišķīgā māte, lūdz par mums, labā padoma māte, lūdz par mums, radītāja māte, lūdz par mums, pestītāja māte, lūdz par mums, visgudrākā jaunavā, lūdz par mums godināmā jaunavā, lūdz par mums, slavējamā jaunavā, lūdz par mums, spēcīgā jaunavā, lūdz par mums, labsirdīgā jaunavā, lūdz par mums, uzticīgā jaunavā, lūdz par mums taisnības spogulīs, lūdz par mums, gudrības sēdeklīs, lūdz par mums, mūsu līksmības cēlonīs, lūdz par mums, garīgais trauks, lūdz par mums, godājamais trauks, lūdz par mums, izcilais dievkalpošanas trauks, lūdz par mums, mistiskā rozēm, lūdz par mums, Dāvida turnīs, lūdz par mums. Ziloņkaula tornīs, lūdz par mums, zelta nams, lūdz par mums, derības šķirsts, lūdz par mums, debesu vārtīm, lūdz par mums, rīta auseklīs, lūdz par mums, slimnieku veselībām, lūdz par mums Grēcinieku patvērums, lūdz par mums, noskumušo iepriecinātājām, lūdz par mums, kristīgo palīdzībām, lūdz par mums, eņģeļu karalienē, lūdz par mums, patriārhu karalienē, lūdz par mums, praviešu karalienē, lūdz par mums, apustuļu karalienē, lūdz par mums, mocekļu karalienē, lūdz par mums, apliecinātājām jaunātāju karalienēm, lūdz par mums! Jaunavo karalienēm, lūdz par mums! Visu svēto karalienēm, lūdz par mums! bez iedzimtās vainas ieņemtā karaliene. Lūdz par mums! Debesīs uzņemtā karaliene. Lūdz par mums! Svētā rožu kroņā karaliene. Lūdz par mums! Ģimeņu karaliene. Lūdz par mums! Mierā karaliene. Lūdz par mums! Māras zemes karaliene. Lūdz par mums! Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Saudzē mūs, kungs! Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausī mūsu kungs. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums! Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva dzemdētāja, nenicini mūsu lūgšanas, mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām Tu godinamā un svētā jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildinātāja, izlīdzini mūs ar savu dēlu, novēli mūs savam dēlam, stādi mūs savam dēlam priekšā. Lūdz par mums, Svētā Dieva dzemdētājām, lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam. Lūksimies! Kungs, Dievs, mēs tevi lūdzam. Liec, lai mūsu tavu kalpu dvēsele un miesā vienmēr būtu vesela, un ar slavējamās visvētākās jaunavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no laicīga ļaunumā un priecātos mūžīgā dzīvēm. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Veltīšanās visvētākās jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdī, visvētākā jaunava, mūsu Kunga Jēzus Kristus māte, mēs īpašā veidā veltījam sevi tavai bezvainīgajai sirdī. Ar šo veltīšanos mēs atjaunojam kristības svētsolījumus un saskaņā ar evaņģēliju uzņemamies pienākumu iekšēji atgriezties, atraisīties no patmīlības un no lētas piekāpības pasaules pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā rīcībā, vienmēr pildot debesu tēva gribu. Mēs uzticam tev vislabā māte savu kristīgo aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tā, kā tu vēlies, gandarīšanas un lūkšanas garā. Mēs gribam ar dedzību piedalīties svētajā mises upurī, apustuliski darboties, ikdienas dievbīgi lūgties rožkroni un atbilstoši evaņģēlijam priecīgi nes dzīves upurus, būt spējīgiem atteikties un gandarīt. Mēs gribam būt kristīgo tikumu un šķīstības paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticīgi svētajam tēvam, vienot ar viņu biskupiem un priesteriem, tavā mātes vadībā un aizsardzībā. Mēs gribam būt apustuļi, lai veicinātu šobrīd tik nepieciešamo lūgšanas un mīlestības kopību ar pāvestu, kas ir baznīcas mācītājs un gans. Mēs lūdzam tevi, baznīcas māte, sniedz viņam savu īpašumu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsolam lūgties par visām dvēselēm, vest cilvēkus pie tevis un pamudināt viņus uz tavas sirds godināšanu. Tā kā ļaunums un grēks pārpludina pasauli, mēs ar paļāvību paceļam acis uz tevi, žēlsirdīgā māte, un lūdzam, glāb visus savus bērnus. Tu žēlīgā un laipnā visvētākā jaunava Marija, un pirms lūdzam svētību arī no mūsu Dominikāņu tēva eh, Oskara Vēlos nolasīt ierakstu, ko izdarīja mūsu arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs pirms desmit gadiem, arī jubilejas reizē, 20 gadus svinot. Šis ieraksts ir tapis 2014. gada 1. martā. Ar šo ieroci, svēto rožu kroni, varēsiet atbruņot ļaunā ienaidnieka, sātana viltības un varu Latvijā, lai Dievs jūs bagātīgi svētī turpmākajiem simts gadiem. Tātad šis novēlējums pateicības ir visiem, visiem rožkroņu lūcējiem, kuri ir iesaistīti un kuri vēl iesaistīsies. Lai jums visiem šodien saulaina un mierpilna svētku diena. Dievs, kungs, lai ir ar jums! Kungs ir ar tevi! Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars! Pa... Dieva žēlastība, lai jūs pavada. Pateicība Dievam! Mēs esam kā armijā. Tagad ir uzstādīts visvētākais sakraments. Iesim uz agapi, vismaz tie, kas vēlas, organizētā veidā, lai tas ir tiešām kārtīgi, jo šeit visu laiku skatās Jēzus. Jānis Duns Škots, Erjugena, skaidroja, viņš ir sauc smalkais doktors, ka Jēzus, kad ir hostijā, skatās uz mums ar savam acīm Dievs visu redz. <laughs> Pateicība Dievam par visu, pateicība biskupam Andrim, kurš jau mums 25 gadus mazliet vairāk dod šeit māju vietu, ka mēs varam šajā svētā, svētā vietā tikties un kopīgi lūgties. Pateicība Dievam, lai Dievs mūs stiprina un Dievmāmiņa vada arī turpmākajos gados.